ibihugu vya buraya biremera ko bizobandanya bifasha Burundi mu bisata bitandukanye mu gihe kuri wa gatano hariko harahimbazwa umunsi wahariwe ugufashanya umushikiranganje w'u Burundi hajeje imigenderanire avuga ko n'ahari ibikorwa vyiza batokwama bizeye ibiva hanze abarongo inzego zitandukanye n'ubucamanza mu ntara ya ngozi nabo basaba ubushikiranganje buraba iby'umuryango w'ibihugu bya Afurika buseruko kw'ikinyamakuru cy'uwo muryango coshirwa mu ndimi z'ikirundi n'igifaransa cyo kimwe n'amategeko hamwe n'amabwirizwa agenga uwo muryango kugira bifashe ko abarundi bashobora gutahura ibivugwamwo Uburundi burakira kuri uno wa gatanu inkino za zone ya gatanu za volleyball zikinigwa ku musenyi mu batarenze imyaka cumi n'icyenda n'inkino zije gutangura ku muhingamo wo kuri uyu munsi murabikurikira mukanya kanya mwidonido isanganiro dasubiye kubaramutse inama nshingamateka iri kiratora amazina abiri y'abaserukira abakomiseri babiri b'umugwi w'igihugu wigenga ucecwe agateka kazina muntu seni abo babiri baza gutorwa amazina y'abantu batandatu abatutsi batatu hamwe n'abahutu batatu yashikanywe imbere y'inama nshingamateka bafise amanota menshi ingingo y'icenda gace ka kabiri kagenga umugwi seni dehasha itegekanya ko habaza gutorwa bategerezwa kuba ari umukenyezi w'umuhutukazi hamwe n'umututsi umwe inama nshinga mateka kandi yaremeje kuri uyu wa kane integuro y'itegeko isubiramwo itegeko ryo muri kigarama ibihumbi bibiri n'umunani rigenga uko ubutunzi bw'igihugu bwegeranywa bugakoreshwa asigura bishasha biri muri iyo nteguro umushikiranganje w'ikigega cya leta yamenyesheje ko Senare yubahiriza amatungo ya leta igira uruhara mu gucira imanza abatakoresheje neza amatungo ya leta n'inkuru tubaza mirekanye nyange hariho n'ubuhinga bwa none tuzokwishyikiza haba mu gutoza ayo mahera haba no mu kuyasohora umushyikirangantego w'ikigega cya leta amaze gusigurira abashingamateka igitumye iryo tegeko risubigwamo bamwe mu bashingamateka babaza ikijyanye n'umuco mu mafaranga y'igihugu akoreshwa umushingamateka marayika pamfile ahahora hariho ingorane y'umuco muri gesiyo y'uburyo kugira n'aho n'abanyakuba bashingamateka bahora batora debije hanyuma hakamara imyaka itatu ine itanu batigeze bamenya ukuntu amafaranga baratoye bayakoreshejwe ngaha umushikiranganji domitien ndiho ku bwayo avuga ko hari mwo bishasha na cyane cyane ko sentare yubahiriza amatungo ya leta igiye gucira imanza abatazokoresha neza amatungo ya leta hari ingingo zagiye zinyanyurwa cyangwa zikunganirwa n'izindi hariho n'ibisata rero bijyanye no gukurikirana ingene ayo mafaranga leta yinjiza ikongera ikayakoresha eh, ari naho haca haza rero no kugenzura ingene uburyo bwa leta bwinjira n'ingene busohoka bukoreshejwe aha rero cour de compte eh, nayo ikaronka uruhara rwo gushobora gucira imanza ababa bakoresheje ubwo buryo bwa leta mu gihe hoba habonekanye ibitagenze neza nayo umushingamateka ayiboneye diodone abona ko umenga iyo nteguro irimwo ibyahahora ntutubwiye neza ukadusigurira neza icyo kintu cya bije porogaramu byoba ari byiza cyane kuko umenga byari bisanzwe bihari n'ubu ntimushobora gutanga uburyo umutarabye neza ukuntu uburyo bwasohotse kuri uyu mwitwarariko umushikiranganji w'ikigega ca leta asigura ko ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none rigiye gufasha kwegeranya aho hose hova amafaranga ya leta inama nshikiranganji ikaba iherutse kwemeza integuro y'amafaranga leta igiye gukoresha nka budget programme mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ayazegeranywa akaba arenga miliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana mu gihe yahora arenga mu mwaka turiko dusonzera ku miliyaridi igihumbi n'amajana atanu akaba yadugijwe ku rugero rwa mirongo ine ijana. urakoze miheka nyanga ubukene bw'amazi bumaze mezi atanu muri zone Gatu iri muri komine mutimbuzi ngo burazwi n'ishyirahamwe rigidezo urirongo yavuga ko hari ibikorwa biriko birarangurwa kugira icyo kibazo gitori inyishu azokusahiriza amazi abene igihugu bari mu gatumba iyo twe turakora rero hariho amatiyo amwe amwe usanga ibikoresho bimwe bimwe tuba tubanza kubaza guhagarika cyangwa tukabibyimurira ahandi hariho ikindi kintu gituma eh, ibura ry'amazi hariya hariho mu minsi heze ikigagurika ry'amatara ryabaye rivuye ku bikoresho by'ingomero turiko turasubiramwo dusubiriza kugira ngo twitegure kuzokwakira umuyaga nkuba mushasha izo ni zombo ahanini yazatumye zituma hariya mu gatumba atamazi akwiye bafise ubu turazi yuko amazi ari ubuzima tuko dukora ingufu zose kugira ngo bajya abanyagatuma n'abanyakajaga basubire kuronka amazi meza kandi menshi hariho ibikorwa tuteguye mu minsi turiko turiyumvira kugira imirindi mishasha y'amazi eh, ivuye ku byo twakwita amaforaje ajya bimba mu kuzimu hariho kandi nk'uko nabibabwiye shanti eh, two turakorana na UNICEF mu minsi nyine izohera izoca yongereza amazi mu gatumba turiho turiyumvira kandi no gushiraho muri station kwa dushanye dufise hariya mu kajaga turagira tugomba twongeremo pompe zibiri izo pompe zibiri zizokongereza amazi cyane hariho kandi n'umugambi wo gushyiraho izindi foraje zishika zibiri Eh, mu kajaga tuzohereza amazi gatumba na kajaga mu minsi ntubibaza yuko bizogenda neza abenegihugu bo kwihangana kuko turazi neza yuko nukuri bafite ikibazo cy'amazi ni umuyobozi mukuru wishira w'ishyirahamwe regidezo hari umwigeme w'imyaka cumi n'umunani ari mu gasho igipolisi muri komine ya mugamba intara ya bururi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kane uwo mwigeme yagirizwa kwica uruyoya rwiwe rwari rumaze umunsi umwe acata ikiziga mu kazu ka sugumwe muri zone kibezi ya komine mugamba abaharanira hagati y'akazina mu ntibururi basaba ko uwo mwigeme ntiyagirwa n'icyaha cyo kwica ubwo ruyoya cyo kwica urwo ruyoya yohanwa hisunzwe amategeko tugume muri icyo gisata cy'ubutungane abarongoye inzego zitandukanye z'ubucamanza mu ntara ya ngozi basaba ubushikiranganje burabe by'umuryango w'ibihugu bya Afrika buseruko muri urwo ruganda abacamanza basanze abarundi muri rusange nabo nyine barimo batazi amategeko n'amabwirizwa agenga uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko bwa mbere kubera ari mu congereza kandi abarundi bavuga ikirundi mu kwiga naho bakavyiga mu gifaransa abaserukira abacamanza b'ingozi bakanasanga n'ikimenyeshamakuru kivuga ivy'uwo muryango citwa la gazete naco nyene kiri mu congereza basaba rero ko byose vyoshirwa mu ndimi bumva cane mbere ngo kikaja mu Kirundi kugira n'umurundi wese atize amategeko ashobore gutahura ibyo ashoboye turetse ibyo ayo mategeko n'amabwirizwa arakwiye gukwiragizwa mu masentare yo mu ntara zose kuko atayo babona kandi babona ko akenewe bagasaba rero ko ubwo bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo iby’umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kurondera uburyo kugira bije muri izo ndimi bumva hanyuma bigwizwe bishikire hose kubabikeneye yaba Clemence kubw'imbabazi ekana kandi danzi ko banyanka abahanuzi mu by'amategeko muri ubwo bushikiranganji baremesheje ibiganiro bemera ko bagiye kubishikana hejuru bakanavuga ko bizoba biragiye ku mbuga ngurukanabumenyi igihugu bushikiranganji ababishoboye babe barabisoma ingozi ponari muzagara radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu gufashanya hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya n'uburundi ngo bigiye gukomezwa ibihugu by'uburayi bizobandanya gufasha mu bisata bitandukanye byavuzwe na claude Bosch haserukira ibyo bihugu mu burundi mu gihe kuri uyu wa gatanu bahimbaza umunsi wahariwe gufashanya albert shingiro umushikiranganji hajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu avuga ko gufashanya ari byiza ariko ngo umuntu atoguma yizera ibiva hanze ni nkuru tubaza umunsi wahariwe imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya n'igihugu cy'u Burundi ukaba ngo ari ko kurabira hamwe imigambi yashoboye kurangurwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ambasaderi Claude Boshu yavuze ko ibiganiro batanguye hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya byatumye bashiraho uburyo bushasha bwo gufashanya umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro akavuga ko ivyo va hanze byo bije gusayiriza imigambi isanzwe iri kirarangurwa bikorerwa mu gihugu ibiva amahanga byoza biterera migambi y'iterambere yindi mu kubaka amabarabara eh, ingomero z'umuyagankuba n'ibindi n'ibindi biciye mu gufashanya hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri murazi ko atagihugu cicana kibaho twese tugenda dufashanya baradufasha natwe tugafasha mu byo dushoboye bamwe mu banyeshuri basanzwe bafasha n’ibyo bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya bagashima inaguka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bigize ubumwe bwa buraya aho bamwe basaba ibyo kujya kunonosora amashuri mu mahanga vyosubira gukomezwa ubucuti rero bufasha kuzamura muri ya febre y'umuntu wowe urandamura nanje kakuzamura wowe umfashije nanje nkagufasha umva mu bisanzwe tuba dushaka kwerekana ingorane umwe wese afise kugira umwe ayifashe ubundi mu gihe ubucuti burakenewe urumva kwagura akarere birakenewe kuko birateza n'imbere ndabyakiriye neza ariko bari kuraba bagasubizaho amaburse yari ahahora kubera yuko mbona abigisha bariko baratwigisha ubunye nabo nyine bariko barasaza nta bantu bariko mbona bariko baraforuma bazosigarana ni ukuvuga nabo bamaze kuba bakuze cyane abona ko umuntu amaze gukura hari igihe apfa akavuga ati nanjye hariho umuntu mbona nsize w'umwizigirwa aje ashobora kubandanya gushushanya yungurira ubumenyi abandi abana bari inyuma umunsi wahariwe imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya n'igihugu cy'u Burundi ukaba uhimbajwe ku nshuro ya mbere mu Burundi urakoze mayonga ibiciro by'ibiharage by'ubwoko bwose byaragabanutse hagati y'amafaranga amajana umunani n'igihumbi n'amajana atanu mu gisagara cya bujumbura mu gihe umuceri usanzwe wagabanutse gushika ku mafaranga amajana atatu n'ibiraya ni nk'uko abadandaza bo mu isoko ya kotebu bayaze na bagenzi bagenzi bacu kuri wa gatanu basigura ko ari kubera rimwe yera ryabyo cyane cyane ibiharage abaguzi nabo bakishimira iryo gabanuka ry'ibiciro n'inkuru tubaza Audrey Yakimana muri iyo soko ya Kotebu iri mu gisagara ca Bujumbura hadadanitswa bibifungurwa bitandukanye nk'ibiharage vyahora bigurwa ibihumbi 218 ubu biri ku gihumbi n'amajana 4 nayo umuceri wahora ugurwa 219 ubu ukabugurwa atanu muri rusangi ubiharage byarapfu kongotse amese heze biharagiye byagugwa ibihumbi bibiri n'amajana umunani bibiri n'amajana indwi ariko ubunye twavuga ko byasubiye kuja hasi ubunye aho byereye ibihagiye bita kinure bigugwa igihumbi n'amajana ane byahora kuri bibiri n'amajana umunani twagurisha bibiri n'atandatu ariko uwo nyine aho weze ubu kugwa bibiri n'atanu umuceri ntiwapfungutse cyane muri rusange ncamake ibifungurwa ibiciro bifashe neza biriko biragabanuka nko kuvuga nk'ibiharage vya kinure vyahora kuri bibiri n'umunani ubu ku byumbi n'amajana ane umuceri nawo wahora kuri bibiri n'umunani bibiri n'icenda ariko ubu ugeze kuri bibiri n'atanu ibiharage vya jone navyo vyahora kuri bibiri n'umunani ariko ubu bigeze ku bihumbi bibiri abaguzi bakaba bashima ko ubu hari cahindutse bagereranije no mu misi yahera kumva turashima cyane kubera byapungutse ibeyi tubanza byakira neza kuko ubu ubonye ko nahora nsuma ko nsuma kandi amafaranga nahora nkoresha ndiko ndasuma je nk'umuntu muto siyo nkoresha ko ndashima kubera ibiciro byagabanutse nubwo biri uko ifu y'ibigori yaradugijwe igiciro aho ikiro kigugwa ibihumbi bibiri cahora kigugwa igihumbi n'amajana atandatu urakoze odore akimana mu makuru hajanye n'inkino naho uburundi burakira inkino za zone ya gatanu mu nkino za volleyball zikinirwa ku musenyi ku batarenze imyaka cumi n'icyenda izo nkino zitangura ku muhingamo kuri uyu wa gatanu ku nkengera z'ikiyaga tanganyika aho bita kuri peti basa mu kuvisaho icyenda ibihugu bitatu ari byo burundi u rwanda na tanzania nibyo byitabiriye iryo higanwa hari izorangira ku munsi w'imana imana w'igenekerezo rya cumi na kabiri ruheshi igihugu cy'u Burundi kiza guserukirwa n'imigwi ine harimo ibiri y'abahungu n'ibiri y'abakobwa cyo kimwe n'u Rwanda nayo Tanzania igaserukirwa n'imigwi ibiri y'abahungu gusa ibikorwa nyezina byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cyaryo cya rumonge gitaza byari byitezwe gutangura kuri wa gatano mu nyuma y'ahindwi abo vyega bose bari bahawe irangiye ntibyatanguye mu ntwaro mu rumonge bashikiriza ko ibibaraba byaheze ariko mu ishyirahamwe soje ya satome rizorangura uwo mugambi bavuga ko hari ibyo batarasinyirwa umuyobozi mukuru ajejwe amabarabara mu Burundi akavuga ko bagiye kubitunganya ku buryo bitangura mu ntango